Na djetetu se primjećuju tragovi bezbrižnog života, tragovi neodgovornosti, tragovi jednostavno jednog načina života koji ih bilo čim ne obavezuje i samim tim na kraju jednostavno takva djeca bivaju, bivaju vođena od drugih, a nikako da oni imaju svoju ličnost, da imaju svoj karakter, da imaju ono što bi trebala imati jedna ličnost, jedan musliman i jedna muslimanka. Da bismo upoznali ovaj problem iz osnova i da bismo ga inša Allah riješili na uspješan način potrebno je nesumnjivo da se vratimo na šarijatske izvore, na Kur'an, na sunnet, na ono na čemu su bile prve generacije ovoga ummeta i na principe koji se uzimaju iz ovih izvora. Ovom prilikom progovorit ćemo o tome kako ovo riješiti i kako svoju djecu odgajati da bi imali svoj stav, da bi imali svoju ličnost, da bi imali svoj karakter, ono što se traži od svakog muslimana i muslimanke, samim tim što danas često primjećujemo zrele i odrasle ljude, zrele po godinama i po tijelima i fizičkom razvoju, ali kod njih često ne nalazimo one osnovne principe koje bi čovjek jedan jedna žena muslimanka morali da imaju. Princip karaktera, princip ljudskosti, princip čovječnosti što se kaže, dakle karaktera i ličnosti koja jednostavno stoji iza onoga što govori i radi po onome u što je ubijeđena. Nesumnjivo jedan od vrlo važnih principa u pogledu ovoga jeste da se djeci dadne njihov stepen, njihova vrijednost koju bi trebali da imaju. Da se jednostavno ne zapostavi. Velika greška je kod roditelja kad god dijete nešto hoće da kaže, da mu kaže, a pa dosta je tebe više, ne mogu te slušati nikako nemoj mi svašta pričati tako dalje. Dakle, često roditelji nisu spremni da, da saslušaju dijete šta ono hoće da kaže, pa da mu onda ukažu na ispravnost ili neispravnost toga. Ili kad dijete govori, da mu se uopšte pažnja ne obraća. Dakle, i ne sluša se šta dijete i ne sluša se šta dijete govori. Samim tim ono osjeća da je manje vrijednosti. Kod svojih roditelja a samim tim u društvu. I nakon toga ili iz toga proističu mnogi kasniji psihički ovaj problemi kod djeteta da ono uvijek osjeća da je osoba manje vrijednosti po nečemu što su već roditelji kod njega zaključili jer oni su najpreći koji, koji daju zaključak o njemu. A to je došlo kao posljedica njihove nemarnosti ili njihovog neznanja u pogledu odgoja djece. Pogledajmo kako je to Resulullah s.a.v. vrlo slikovito pokazao Hadis kojeg bilježi imam al-Bukhari kaže Utijen nebiju sallallahu alaihi wasallam bi qadah dato je Allahovom posla, data je Allahovom poslaniku alejhi selam jedna posuda fešeribe minhu pa je iz nje popio ono što je bilo u njoj mlijeko najvjerovatnije Allahu wa an yaminihi gulam a s njegove desne strane je bilo dijete <clears throat> esgarul qawmi koje je bilo najmlađe među prisutnima. Wal ešjahu an jesarihi, a šehovi, dakle, oni stariji, oni do čijeg mišljenja se drži i koji su uticajni u tome narodu su bili s lijeve strane. Tako se zadesilo. Fekale, pa reče, ko? vlaho poslanik sallallahu alaihi sallam, ja gulam, o dijete, أتأذن لي دوزوليا واشلمي أن أعطيه الاشياخ دا دادنيم ستاريما أو بوشدو أديتي أودغوري قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله Ne može se desiti da pretpostavim ono što je iza tebe ostalo bilo koga nad sobom o Allaho poslaniću. Nema to. Otvorenost, to, to mu nije tek tako došlo, slučajno tome djetetu, da tako bude otvoren i da tako kaže otvorenost, jasnoća, što treba našu djecu od malih nogu učiti. Zatim, hrabrost. E boji se da će mu neko na tome prigovoriti, jer zna da je to u pravu. Jer da nije u pravu ne bi ga pitao Allaho poslanik ali sad znam za izun. On kao Allaho poslanik dijete da pita. Dakle, vidimo s jedne strane kako su poštivali i držali do, do, do djeteta, a opet dijete vidi se da je u njemu takav odgoj jedan dao rezultata tim što je otvoreno, što je jasno, što je hrabro i tako dalje. Jer zna da je njegovo pravo s desne strane prvi da pije. A iza Allahovog poslanika, ali sad sam, to je posebna čast i vrijednost da se napije. Dakle, u tome, u ovim stvarima nikome ne dajem prednost. To je moj hak, to je moje pravo i ja hoću da ga iskoristim. I nikoga u tome nije ukorio, čak su, čak se prenosi ovaj hadis i u stvari ovo je hvala, pohvala tome djetetu, što je tako bilo otvoreno, jasno i čvrsto u ovome svome stavu. Danas kad pitate djecu, šta ćeš popiti? Hoćeš, hoćeš li onaj sok ili ćeš mlijeko? Ništa. Neće ti da kaže hoću ili neću, nek slegne ramenima. Ne zna, utučeno, ubijeno, psihički, jednostavno raštelovan. Ima svog stava. Hoću to. Pa ti kaže otvoreno. Ne, nego ništa to nako. Nema veze usput se kao živi. Ne može tako. I dosta imamo tih primjera, ovo nam nije sada mjesto gdje ćemo sve te primjere navoditi. Cijela djela su o tome napisana. Pogledajmo primjer Abdullaha ibn Zubaira. U vrijeme hilafeta koga? U vrijeme hilafeta Omer radijallahu Djeca su ga se bojala praktično zbog njegove pojave. Što nije djeci zamjeriti? Mi ovdje govorimo o odgoju djece da budu hrabri i tako dalje. Ali ne možemo ih to, na to nazor natjerati. Ali neki se od malih nogu time odlikuju. Abdullah ibn Zubair, sva djeca se razbježala, on ostao na sred ulici. Omer Allah, anhu sa svitom svojom dolazi Emirul Mu'minin, vladar pravovjerni, i pita ga šta je sva djeca se razbježala, a ti osto On kaže, put nije tjesan, pa da ti se sklonim. Nisam šta uradio, pa da od tebe bježim. Pa se to svidi Omer radijallahu Pogledajte otvorenosti. odma od početka vidiš da je on ne samo za sebe ispravan, nego i druge da vodi i predvodi. To je taj odgoj otvorenosti, odgoj jasnoće, odgoj svoga stava, karaktera, ličnosti koju treba izgrađivati od malih nogu. To se ne može kroz školu naučiti samo. To se od malih nogu uči. Ako je pogriješilo dijete, onda ga upozori. Ali, izbjegavaj poniženje djeteta. Jer time ubijaš, time ubijaš njegov karakter, njegovu ličnost. Ne da on tu da mu darneš u to. Ako ga istučeš neće mu biti toliko krivo koliko ako ga poniziš pred drugim Javno ako kažeš vidiš ti kakav si, nesposoban si, nisi niža, ne za šta, ni za šta ne valjaš, tako dalje, psihički si ga, psihički si ga skrho ubio i to je gore nego da si ga fizički kaznio. Dakle, izbjegavati ponižavanje, ponižavanje djeteta da ne dovede do suprotnih rezultata. Isto tako od principa koji bi trebalo zastupati u odgoju djece e, u pogledu izgradnje njihovog karaktera jeste da ih od malih nogu učimo edebu, lijepome ponašanju sa starijima. Pogrešno je dijete kritikovat i ukorit nekom se Prije nego što ga poučimo. Možda je dotično pitanje kod nas jasno. I nama to ne treba posebno govoriti, ali djetetu to nije jasno. Da li smo ih naučili edebu sa starijima? U koje vrijeme kada dolazi treba zatražiti izun da uđe u određene prostorije u kući. Zbog važnosti toga propisa Kur'an to spominje. Jer ashabi kažu, alaikum saura, ashabi kažu za ajet koji je objavljen tim povodom u suri En-Nur. Požalili su se Allahovom poslaniku, ali sad sam. Rekli mu, Allahov će naša djeca, to je jedan nerazdvojni dio nas. A oni nam ulaze u naše prostorije kad ne bismo volili da nas zateknu. I onda je Allah tabaraka ta'ala objavio ajet koji upućuje kada djeca treba izum da zatraže kada ulaze starije, Jer će ga naći neodjevenog ili naći jednostavno onako kako će dati loše posljedice to na dijete ostaviti i s druge strane ako roditelj ne volio da ga dijete vidi u tome. Dakle, jednostavno edepsa sa starijima kako će se, kako će se ponašati. Resulullah sam i upućivao svoje ashabe na to kako bilježi imam al-Bukhari u hadisu gdje kaže Resul sam, juselimu sagiru ala kebir mlađi selam naziva starijim dakle edeb sa starijim u ponašanju wal marru ala al-qa'idi onaj koji ide onome ko sjedi. Wal qalilu al kefir. I mala skupina velikoj skupini. To jeste prvi oni nazivaju sela. Od onoga što utiče pozitivno na izgradnju ličnosti djeteta i njegov karakter jeste da dijete kada je svjesno toga i kada je u arapskom jeziku se kaže jez to jeste u tom je periodu kada razaznaje stvari, kad neće praviti gluposti i tako dalje, kad vidimo da će nas poslušat, kad kažemo slušaj, prati i tako dalje, da ga dovedemo u džamiju. Jer dijete kada je prisutno na mjestu gdje su stariji, Poznato nam je da dijete voli oponaša starije. I u onome što valja i onome što ne valja. I zato da sto puta svom djetetu kažeš nemoj to uraditi, a ti uradiš jednom, ono će te imitirati u onome što si uradio, a ne u onome što si, a ne u onome što si mu rekao. Dakle, dijelo je to koje, koje utiče. Primjer jedan. I zato Ibnul Kajim kaže, kada pogledamo da bismo pouku uzeli. Kada pogledamo djecu koja nisu odgojena, odgovor ćemo u većini slučajeva naći u njihovim roditeljima. Time što su ih zapustili, time što ih nisu odgajali i što su ih pomagali na onome što će ih iskvariti. Dijete kaže daj, a ti maj. Znači, odmah poletiš, valjalo to za njega ili ne valjalo, ti poletiš da mu da mu to dadneš, da mu zadovoljiš, eto kad ja nisam nek on, nek on to osjeti, nek on uživa u tome i tako dalje. I jednostavno pomogu da se iskvari. Dakle, došao fesad od, od samih roditelja. Dakle, vidjet ćete da dijete voli oponašati starije. Trebamo biti svjesni da dijete kada dovedemo na takve skupove, a kojima pristuju stariji, da se ono osjeća starijim puno. Osjeća se da je sazrilo za to društvo. I to pomaže u njegovom sazrijevanju, u njegovoj ozbiljnosti. Kada vidi da stoji u istome safu u kojem stoje stariji, gdje nema razgovora, gdje se skrušeno pred Allahom te barek stoji. Jedan veliki vid odgoja karaktera toga djeteta, ličnosti njegove, da on osjeća i shvata od malih nogu da ima neko pred kim se stoji, pred kim se polaže račun, pred kim se odgovara, kome se na seđdu pada. Ovo svakako čini, čini da dijete brže sazrijeva njegovo shvatanje, da mu razum bolje shvata i da oponaša u tome hajru starije. Radilo se o namazu u džematu ili o zajedničkim skupovima, vazovima, deršovima dalje. A to ga s druge strane odvraća od prekomjerne igre. Djetetu da mnete i dan i noć bi se igralo. I nikad ti neće reći e vala mi je dosta, osim ako padne s nogom. Uvijek ćeš, e, da, da mi je još to malo, a ne može, vidiš i sam. Dakle, nema dijete u tome mjeri. E, da bi mu postavio mjeru, jednostavno ga u, uvodiš u ovo što je hajr. <clears throat> Tako su ashabi dovodili <clears throat> svoju djecu u međlis ili u halku koju je držao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Kako nam bilježi imam Ennesa-i, a ovaj hadis e, šeh Albani brajao sahi hadise, spomenuo ga je u Ahkam al janais Gdje se kaže da je Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam <clears throat> sjedio u svome međusu u kome je bio prisutan jedan čovjek koji je imao malo dijete. Dijete koje je razaznavalo, ali je manje bilo. Tako da bi mu došao sa strane i on bi ga stavio pred sebi. Dakle, da, da bi to dijete shvatilo da je u društvu starijih i da bi se na neki način potaklo u razvoju njegove ličnosti, karaktera i tako dalje. Pa ćete vidjeti kad pogledate u dijete oko sebe iako bi se igralo neće igrati. Slušat će kao što stariji slušaju, oponašajući, oponašajući njih. Isto tako od propisa koji su vrlo e, važni da se e, primijene jeste da su ashabi imali običaj da tu nadijevaju kunje. Znate li šta je kunje? To je nadimak koji je vezan za najstarije dijete. Na primjer, tebi je najstarije dijete Ammar, pa si ti Ebu Ammar. Onome Hamza, pa je on Ebu Hamza. Onome ono, pa je ono. A isto tako i majka. Ummu Ammar ili Ummu Hamza i tako dalje. Ashabi su imali običaj da nadijevaju u svojoj djeci ta imena. Djeca. A on mu kaže, ti si Ebu Muhammed. A djete malo. Znate koliko ste mu dali snage tu? Koliko ste ga ojačali u tome? Dakle, zove se da je on otac djeteta kojeg nema. Ali osjeća se da je među, među starijima priznat. To je bio adet ashaba Resula sallallahu alaihi kako kod muške, tako i kod ženske djece. Da bi se među njima osjetila odgovornost neka. Da bi, da bi se osjećaj obaveze prema nečemu kod njih već počeo izgrađivati. I da bi s druge strane dijete osjetilo da je zrelije od doba u kojem se nalazi. I pogrešno je djecu reći ti si još mali, nemoj. I ono koliko ima godina još više mu smanjivati i unazad ga vraćati. Dijete bi volilo ako ga pitaš koliko je godina, on će reći deset godina. A tek treba da zakorači deset. Dakle, jednostavno želi da ima više godina nego, nego što jeste. I zato ne treba ga vraćati unazad, nego ga unapređivati na neki način. Tako da se na taj način isto osjeća o ponašanje starijih kod djece. Resulullah s.a.v. je isto tako kunijama ili takvim nadin, nadincima po najstarijem djetetu kojeg još kod djece nema nazivao djecu. Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kanan nabiju sallallahu alaihi ahsenen nasi huluqa bio je Allahu poslanik ali sad sam najljepšeg ahlaka među ljudima, najljepšeg ponašanja. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Imao sam brata koji se zvao Ebu Umair. Dijete, a zove se otac Umaira. Kale وكان إذا جاء قال Pa kada bi Allahov poslanik sam došao do njega, rekao bi mu Ja Eba Umeir, ma fa'alan Nugair. O Ebu Umeire, šta je uradio Nugair? Nugair je mala ptica kojom se igrao njegov brat. Hadis Pransi Buharija. Dakle, tako ga je Allahov poslanik sam nazivao kao, dijete. Prenosi se od Ummi Khalid binti Khalid U hadisu koga isto tako obilježi imam Buharija. قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة došla je do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam jedna haljnica svilena mala crna jedna mala haljnica فقال من ترون أن نكسو هذه pa reče svojim ashabima šta mislite šta predlažete kome da obučemo ovo dječja jedna haljnica svilena crna فسكت القوم pa ljudi se ušutiše kale utuni bi ummi Halid donesite mi ummu Halid curicu malo zove se Ummu Havi. Kaže, donesite mi Ummu Havi. Fa utije biha tuhmel. Pa mu je donesoši. Mala, pa je donesoši. Ovo ukazuje na činjenicu da je bila ovaj mala da, je, da nije imala puno godina. Fa ehadel hamisate bijedihi. Pa uze tu haljenicu svojom rukom, ali sada salam, fe elbeseha. Pa joj je obuće. Pogledajmo tu pažnju prema, prema djetetu. Kod nas neko i kad kupi kako evo kupio sam i ode svojim poslom. On uzeo pa odabro pa kaže, evo hodi, dovedite je vam, donesite je. Pa je on obuće. Koliko to je ostavilo utjecaja, dovoljno nam je to da nam Buharija prenosi ta hadis od te male djevojčice. Ona je to zapamtila pored, pored toga što je bila malo djetešce. Ostalo je to u pamći To, to je bila cijela škola za nju. Kaže, pa joj je svojom rukom obukao tu haljenicu. I reče joj, wa kale, ebli wa hliki. Šta znači ebli? Znači, poderije i upotrebije je. Dakle, to je kao dova da ti bude dugotrajna do, do tle dok je ne podereš, dok, dok ti bude valjala. وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرٌ Ta haljnica na sebi je imala jednu zelenu ja, e, liniju, jedan ukras. Evo asfer ili ili žutu. Fa kale, pa joj reče, ja umme Halid, o majko Halidova, hada se nao. to je ovo lijepo? Ovu je kaže, što ti je ovo lijepo? Probajte vi kod svoje djece ili kod tuđe djece, pa ćete vidjeti kako će dijete biti radosno i kako će osjetiti da, se pa, da se tome djetetu pažnja pridala. Ovdje upotreblja nas senahu, a to je jezikom e, habeše, e, izraz za nešto lijepo. Dakle, tepa joj i kaže lijepo li je ovo ovaj ukras i tako dalje. U rivajetu Buharije se kaže فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْحَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ kaže se pa je uzeo gledati u taj ukras na haljinici pokazujući na to prstom E, prema meni i govoreći ja umme Halid hada sene o majku Halidova u ummu Halid jeste ovo lijepo Dakle, edeb Resulullah s.a.v. vidimo kakav je bio, da je jednostavno dao jedan slikovit primjer kako treba obratiti pažnju na, na djecu i dati im ono što će im biti od koristi kako za njih same, tako i za druge. I jednostavno, mnogi roditelji danas koji se žale i kažu ne poštuje me moje dijete, Prvi odgovor na ovo pitanje jeste nisi ga naučio kako da te poštuje. Nisi ga naučio kako da ti izražava pažnju i poštivanje. Normalno, na nama je da poduzmemo ono što možemo i što je propisano, a u Allahovoj ruci ostalo je. Samo pitanje je koliko se poduzima ono što treba da se učini. Od vrlo korisnih radnji koje treba uraditi da bi se jednostavno izgradila e, ličnost i karakter kod, e, kod djeteta jeste da mu kazujemo o hrabrosti, o junaštvu onih koji su prije živjeli, a i onih kasnijih. O islamskim raznim bitkama i pobjedama muslimana. Jer živi primjer djetetu dočarava, vidjet ćete ga, dočarava mu odmah jednu sliku kako gdje bi on se u tome našao. <coughs> Samim tim što dijete onda shvata da jednostavno se nalazi u tome, nađe sebe u tome događaju u kojemu mi kazujemo. Zubair ibn Awam, radijallahu ta'ala anhu, imao je dvoje djece. Jedno od njih je vodio u neke svoje bitke, borbu. Dakle, to nije izlet. A drugo dijete, znate šta je radilo? Igralo se sa tragovima rana koje su već zarasle na šaci njegovog oca. Dakle, jednom je pokazao praktičnu borbu, a drugu se igralo sa tragovima rana u dobinama koje su napravile sablje u borbi njegovog oca. Kao što spominje rivajte od Urve ibn Zubeira <clears throat> radijallahu anhuma. ashabi Resulullah sallallahu alaihi u bitci na Jermuku poznata bitka između muslimana i Bizantije. Rekoše Zubeiru, a to je jedan od najvećih junaka, heroja, gazija među ashabima. Rekoše Zubeiru, Ela te šuddu šudde ma'ak. Zašto ne prižestiš? Pa da i mi s tobom prižestimo. Znate što znači? Zašto još više ne navališ? Da nam pokaže sa tvoje junaštvo je A on im reče inni inšedetu kezebtu. Ako ja prižestim, nećete biti iskreni. To jeste, nećete vi svoje ispuniti. Fakalu la Kažu, nećemo. Vi ćemo s tobom. hamele alim. Ali to nije u ljudskoj mogućnosti. Imaš svoju granicu koliko možeš. ovo su posebni slučajevi. hamele alihim, Dakle, pa navali na njih. Zubeir. I o tome posebnim šalima kazivanje. Navali na Rimljani. Hatta šekka sufufahum. Pa presvijeće njihove redove. Kao što bi uzeo i zarezao ovako nešto. Poče ih sjeći. Samo razmičati jedne u drugi. Feđaozehum. Pa ih prođe preko sredine. ma ma'ahu ahad. A s njim nikoga nema. Sam, sam sam. Thumma ređa mukbilen, zatim se vrati. Ne okrećući im leđa. Dakle, boreći se opet s njima. ehadu, pa oni uzješe, to jeste rimljeni, bili džamihi za uzde njegovog konja tom prilikom فضربوه ضربتين على عاتقه pa ga udariše dva udarca na njegovim plećima bejnehuma darbe između ta dva udarca bio je jedan udarac duribeha jeume bedr koji je dobio na dan bedra kale urve kaže urve njegov sin, sin Zubejra. Kuntu udhilu esabi'i fi tilka darabat. Ja sam svoje prste stavljao u rupe od tih udarača. Dakle, rupe su bile po njegovom tijelu koje je sablja napravila tim udarcima neprijateljskim. El abu wa Igrao sam se tako dok sam bio mali. Pogledajte njihove igre. Pogledajte toga terbijeta. Da je ostalo u njegovom zihnu, u njegovom pamćenju to da je njegov otac borio se na Allahovom putu. To je najbolja škola. وكان معه عبد الله بن الزبير tom prilikom je s njim bio Abdullah ibn Zubair ovo je jedan njegov sin Urve ibn Zubair po čemu znate Urveta po čemu je on još poznat anu Urve ibn Zubair an Aisha radijallahu anha mnoge hadise prenosi Urve od a iše radijallahu anha. A koje, šta je on njoj? Šta, je, šta mu je Aisha radijallahu anha? Ko je, ko je žena Zubeira bila? Esma binti Ebi, binti Ebi Bekr. Ona koja je pomagala Allahovom poslaniku sallallahu i svome ocu za vrijeme hijđri a Esma i Aisha su dvije sestre. Što znači da je Aisha radijallahu anha tetka Urve. I mnogi hadise Urve prenosi od, od svoje tetke Aisha radijallahu anha. Majke svih vjernika. Abdullah ibn Zubair, dalje ovaj rivajet u Buhari kaže, a Abdullah je bio sa svojim ocem toga dana, dana Jermuka, وَهُوَبْنُ عَشْرِ sinin, a imao je tada koliko? Deset godina. Pogledajmo mi koji imamo djecu od deset godina. Šta radi, čim se bavi? lehu ala feres. Popeo ga je na konja. Učestvovao je u bitci. فَحَمَلَهُ ala feres. digao ga je na konja وَوَكَّلَ bihi رَجُلَ jednog čovjeka je zadužio njime opisujući nam ovaj rivajet Ibn Hajar rahimahullah u komentaru ovoga hadisa kaže Zubeir je osjetio kod svoga sina Abdullaha snagu, hrabrost, sposobnost jahanja pa je dao konja, ali se bojao za njega. Da tim konjem ne navali na neprijatelja onoliko koliko ne može. Dakle, osjetio hrabrost kod svog djeteta od deset godina, pa je zato jednog čovjeka zadužio da ide uz njega, da mu ne dozvoli da pretjera, da sebe ne uvede u škripac iz kojih ne može da izađe, jer još je dijete. Tako, kada se on zabavi borbom, da neko ima da pazi na njega od, da, da mu neprijatelji kakvo zlo ne nanesu a prenosi Ibnul Mubarek u knjizi o džihadu od Hišam ibn Urve od njegovog oca, od Abdullah ibn Zubeira da je bio sa svojim ocem na dan Jermuka. Pa kada su mušrici bili poraženi, uzeo je, navaljivao na one preostale i ubijao ih. Dakle, vidimo koju je imao hrabrost i kako mu je Allah tabaraka wa ta'ala dao, dao da vidi jednim očitim, slikovitim primjerom od svoga oca pouku da se izgradi ta ličnost i karakter u njemu. I koliko danas djece imamo koji nisu spremni da kažu ono što osjećaju, a kamoli da on da on bude nosilac neke ideje, među djecom kad se igraju lopte, da vidiš da je on, da on nameće svoje. Da znaš da, da je njegovo najpreći, da, da je taj koji vodi. Ne nego drugi to uzima inicijativu. I dosta na tome drugi radi više nego mi, a situacija bi trebala da je potpunosti obrnuta. Vidjet ćemo iz, primjer, iz primjera Abdullah ibn Zubeira još još prije toga za vrijeme života Allahovog poslanika ali sad sam jednom prilikom napravljena je hijjama znate šta je hijjama sad je izašla knjiga o hijjama znate napravljena je hijjama Allahovom poslaniku ali sad sam to je vađenje krvi to je sunnet i tom prilikom dade Allahov poslanik ali sad sam Abdullahu ibn Zubeiru da negdje baci tu krv. Domalo, eto ti ga. Kaže, to sam ja smjestio na bezbjedno mjesto. I svakako da se to nije moglo sakriti od Allahovog poslanika, ne se sam. A sahab koji je došao iza toga, kaže, Allahov poslaniće, to je tako bilo. Osjetio je na njemu. A šta je uradio? Uzeo i mislio se. Šta ću ja? Ovo je krv Allahovog poslanika. Gdje da to ostane, da to baci? Kao ja ću to popiti. Ko dijete. Koje je to razmišljanje? I uzme i popije. I onda u tom prilikom kaže Allahu poslanika da sam sam, nećete dohvati džehennemska vatra. Nećete dohvati džehennemska vatra. Teško li tebi od ljudi? I teško li ljudima od tebe? Ne mogu te pratiti. Ne mogu ići s tobom u korak. Ne mogu pratiti. Jednostavno, prevazilaziš njihove mogućnosti. I sami događaj kasnije koji se dešavali, a to su jednostavno ukazali. On sam da je cijeli svijet drugačiji, mi ćemo uspostaviti hilafet i bio u Mekki. On sa stanovnicima Mekke. Sav ostali svijet na drugoj strani on vam ostao ustrajan do zadnjeg dok nije, dok nije mu došao njegov eđen. Isto tako od principa koje bi trebalo koji bi se trebalo pridržavati prilikom izgradnje ličnosti i karaktera djeta jeste da se uče od malih nogu streljaštvu, <clears throat> plivanju i jahanju i drugim vještinama jer je, prenosi se od Umame ibn Sehla da je Omer radijallahu anhu naredio Ebu Ubejdi ibn Đarrahu da prenese da poučavaju njihovu djecu ovim vještinama kako bilježi imam imam i Ahmed Dijete bi svakako trebalo da izbjegava ono što vidimo i nalazimo u društvu među ljudima i ženama, kao što je igranje, ples, kao što je hod neuravnotežen. Dakle, kao što vidimo one žene i one muškarce koji nemaju svoga cilja, nego jednostavno hoće da pokažu nešto što, što ne posjeduju. Jednostavno jedan neprirodan hod i neprirodno, neprirodno ponašanje. Dakle, da to svakako izbjegavaju i da upozoravaju djecu da upozoravaju djecu na to. Dakle, kad idu, da idu ozbiljno, da idu odmjereno, ne da se vuku kao da su bolesnici, niti jednostavno da im glava leti bez, bez kontrole desno lijevo. Dakle, da, da ih učimo od malih nogu načinu života i, i ponašanja. I ono što vide da odmah oni, i to ćemo vrlo lako primijetiti kod djece, da ono što vide od ispravnih stvari da podrže. A ono što vide od neispravnih da, da kritikuju i da to pokušavaju u svome domenu da, da spriječe tim što kad vide nepravilnost i negativnost kod starijih, da ih razlika ta velika u godinama ne spriječi da istinu kažu onako kako treba na lijep način da, da se kaže. I da ukažu na ono što ne valja kada vide da to ne valja. I vidjet ćete. Dijete kad tome naučite, kad vidi čovjeka da, da stavlja usta ono što ne treba, jednostavno onda odmah neće on pitati babo mogu li ja, odmah će reći eno ga babo ne valja. Znači odmah izgrađuješ kod njega karakter odbojnosti prema onome što ne valja ili vidiš nešto što je vidiš nešto što je dobro da dijete u tome učestvuje da, da pomaže da pomaže u tome dobro isto tako da izbjegava oponašanje drugih svakako ne muslimana u njihovom vlačenju, u njihovoj frizuri, u njihovom ponašanju, u njihovom razgovoru i tako dalje. Dakle, da ima svoju na neki način samostalnost da se ne povodi, da se ne povodi za drugim. Daj Bog do ovome i ovom sličnom govoreno prije i prije. Mnogi su Mnoge su stvari zapuštene i mnoge stvari propuštene pa tek se sada o njima govori, ali inša nadamo se da nije za mnoge opet kasno. Čak i mami Malik do te mjere kaže da se djeci muškoj ne oblači ništa zlatno niti svileno. Od malih nogu. Iako znamo da djeca, za njih jednostavno šarijetski propisi nisu kao u slučaju odraslih ljudi i muškaraca. Nemaju te obaveznosti, nemaju te, te, ovaj, te propisanosti. S druge strane, isto je važno kod ženske djece da se od malih nogu uče da budu ponosna islama. Dijete od malih nogu navikavati na pokrivanju. I da zna da je ona muslima kada je time ponosna. Jednostavno što time udaljavaš onaj šer, jer šer kad vidi da je ona takva neće joj prići. Ili će biti, ili će biti dalji od nje. Ovim ne kažemo da se djeca mala prisiljavaju da moraju konstantno to nositi. Ponekad obuće, kažemo navikavanje je to. Jednostavno da se kod djeteta razbije kompleks manje vrijednosti koji želi da se natori od drugih i to danas stariji su pod, pod utjecajem toga kompleksa manje vrijednosti i zato cijele kuće što bi se reklo, ne kuće kao zgrade nego cijele institucije rade na tome da bi psihološki utjecale na mase. Pa ima nešto danas što se zove modom koja mnogima pare i žepa istjeraju. Što? Hoće da bude u trendu, hoće da bude u modi, hoće da vidi, da, se ponosi time. Jel vi vidite ove koji nosaju, koji vodaju cuke po kako. Da on osjeća ponos time što on stane sa cukom kad on kad on zastane da ono svoje završi. On osjeća ponos da ima neko da ga sluša, jer ga niko ne sluša. Pa makar ovaj cuko njega sluša. A kad vidiš na kraju on više cuku sluša, nek cuku njega. Jer ga valja izvest na veće, uvest, valja ga nahraniti, valja ga očistiti, valja... Nema havir. Dakle, jednostavno osjećaju ponos time. Tako je i to. Te kuće mode, te institucije, jednostavno kroz te časopise ubacuju ne samo sad djeci, nego ljudima i ženama tu svijest da on mora biti u tome krugu jednome. Koliko to košta, to niko više i ne pita. Dakle, <coughs> današnji problem praćenja mode, modnih časopisa, osjećaja manje vrijednosti osim usljeđenja drugih od malih nogu se izgrađuje. Pa smo sad prisiljeni i starije i mlađe praktično u jedan sav i učimo svi sada od početka. Jer muslima ne smije biti sljedbenik takvih jednih ideja, takve propagande, takvih ideoloških uticaja koji će od tebe učiniti jednog svog pokornog roba koji kad oni kažu stani, staneš, kreni, kreneš, troši, trošiš. Dakle, hoće jednostavno da te pripreme, da ti budeš jedna mašina koja ne misli svojom glavom i koja nema objeđenja osim objeđenja onoga koji hoće da postupaš po njegovom, po njegovom od ljudi. Dakle, to je pitanje terbijeta i to treba posebno istaći i posebno naglasiti. Isto tako od malih nogu djevojčice nemojmo ih, ne smijemo ih učiti kratkome, ne smijemo ih učiti o ponašanju kafira dalje. Jednostavno od početka mu reći to ne može, to ne valja tamo. Pa vidi drugi oblađe, to, to će pitanje neminovno doći. Jeste, ali hoćeš ti da, da te Allah ne voli, a već si mu govorio o tome kako je Allah sve stvorio, kako Allah svim vlada i tako dalje. Dakle, ima već neka osnova s koje ti krećeš i radiš. Dakle, ima Malik e, manjoj djeci, dakle, kaže وَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلْرِجَالِ الْكَبِيرِ مِنُهُ وَصَغِيرِ Dakle, ja to spriječavam da nose svilu i zlato ljudi kako stariji, tako i mlađi misli na djecu. Jer mi je došao hadis Resula ali salam u u kome je zabranio da se oblači ili da se upotrebljava zlato i svila za muškarce. Između stvari koje bi trebalo primijeniti da bi dijete osjetilo da držimo do njegovog mišljenja, do njega kao ličnosti, da on ima svoju važnost, tako dalje, jeste da mu se selam naziva. Djeci se selam naziva. Kao što je došlo od Enesa ibn Malika radijallahu anu da je Allahu poslanik ali selam prošao pored skupine djece fesellema alejhi Pa im je selam nazvao. On kao Allahu poslanik. Djeca se igraju. Kako bi rekao nešto što govori ljudi. Ne. Esselamu ali. Djeci selam naziva Allaho poslanik. Selam kako bilježi imamo muslim. <clears throat> Zatim, da se pita za mišljenje. I da se drži do toga mišljenja. Nemojmo tu uvijek svoje mišljenje naturat. Nego, gledajmo da izgradimo kod njega, da on ima svoj stav i svoje mišljenje. Nekad ispravno, nekad neispravno. Ako je neispravno, lako je to ispraviti. To nije problem. Problem je ako mu ne daš da dođe do izražaja. Ako ga ubiješ u, pojam, što se kaže kod nas. Pitaj ga za neke stvari koje su, koje su podnošljive da se pitaju. Nećeš ga pitat sada fetre dinske i tako dalje. Nego o dunjališkim stvarima. Šta misliš? Ti bolje bilo da stoji ovaj stoj stolca ili ovdje ili ovdje. Šta ti misliš? ovako nešto od ovih dunjaličkih stvari. Jednostavno da vidiš, da, da mu daš njegovu vrijednost, da izgrađuje svoj stav i svoje mišljenje. Zatim, da mu dadnemo određene odgovornosti koje su u skladu sa njegovim godinama, sa njegovom životnom dobi i sa njegovom mogućnosti, njegovom snagom. Nećeš mu sada sjekiru i cijepaj drva osjeća se, nije to u redu. Ili ako ti to kontroliš što je drugo. Ali daćeš mu nešto što je u skladu sa njegovom odgovornošću. Pa ako djeta pošalješ da nešto kupi, šta ćeš prvo osjetiti? Da mu je drago. Tebi je možda teško otići, ali tu drago. Što? Iako je u tom odlasku i dolasku njegov zamet, na trud Zašto? Pa dao si mu odgovornost neko. Ako izgubi, nećeš mu dati nešto veliko. I ako to izgubi, nemoj mu reći ništa i ni zašto. Znao sam da se tako. <laughs> Nikad te više neću pozvati. Ovo je prvi i zadnji put. ćeš ti mene i današnji dan. Pogrešno. Nema osle. Nemojmo tu da šeitanu da da šeitan odrađuje svoje. Nego jednostavno da, privikavajmo ga na tu, na tu jednu odgovornost i neku obavezu. Nije rješenje dođe, dijete ne zna uradi domaću zadaću ili neka pitanja teža, dođi, ja ću sve to ispravno. Kad tamo sve ispravno vidi u školi mašala dijete, a ono ne zna, nije shvatilo ovo zna. Bolje da pogriješi pa da nauči, nego da mu ti završiš i, i kasnije uvijek osjeća potrebu da mu neko pomaže. Tu smo mu odmogli, a nismo nikom slučaju pomogli. Zato Ibn im kaže koliko, koliko ima ljudi, koliko ima ljudi koji misle da su milostivi svoje djeci, a oni im u stvari nepravdu čini. Koji misle da su ih počastili, a oni su ih ponizili. Prvo takvim postupkom. Nemojmo gledati da stanemo iza svih pitanja iza njih. To jeste da mi rješavamo njihove probleme, učimo ih od malih nogu da im dajemo zadatke i tu se izgrađuje ličnost i karakter, i karakter osobe, kako muška, tako, tako i ženska. Sutra će mu doći takva životna pitanja u kojima neće imati tebe. Ali ti si mu izgradio taj sa Allahom pomoću princip koji kada prihvati, inša Allah, nadat će da će, da će jednostavno izaći iz mnogih poteškoća i problema u svome životu. Isto tako od vrlo korisnih stvari jeste šta? Da mu dajemo određene tajne, da mu povjeravamo djetetu da povjerimo određene tajne. On osjeti da je, da je neko i nešto. Povjerio si mu. I onda dođe među djecu i kaže ja znam, da vi ne znate. Neću vam reći. <laughs> Onda drugo dijete dođe pa kaže da i reći. Nešto drugo. Dakle, osjeti se da je neko i nešto. Imaš u njega povjerenje. Primjer za ovo je ovo i prije spomenuto jeste hadis Enesa radijallahu anhu u muslimu kome kaže eta alejja Rasulullah sallallahu alejhi ve wa ana el'abu ma'al gilman došao mi Allah poslanik sallallahu alejhi sellem a ja sam se igrao s djecom قال فسلم علينا kaže pa nam je selam nazvao فبعثني ila hađetim pa me je poslao na nek, u neku svoju potrebu nešto da završim, nešto da uradim fa ebta'tu ala ummi pa sam zakasnio u dolasku svoje majice u vraćanju kući fa lemma jitu qalat pa kada sam došao reče mi ko svaka majka ma habes šta te je zadržalo Kultu ba'athani Rasulullahi sallallahu alaihi sallam li hađe. Allaho poslanik me poslao na jedan posao. Kalet ma tu, Kakav posao? Kakvu njegovu potrebu? Kultu ja reko, innaha sir. To je tajna. Kalet, a ona mi reče la tu ne bi sirri Rasulillahi sallallahu alaihi sallam ahada. Nikome nemoj prenijeti tajnu Allahovog poslanika sa Dakle, pogledaju majke koja učestvuje u tome terbiot i tome koji Nije rekla, ja sam ti najpriča. Reci samo mene, ne moraš nikome. Gotovo je onda. Gotovo je. prekršila si, prekršio si princip. Ako je tajna, nikome. Pa ni majke. Gotovo. Ona ga podržava u hajru. Podržava ga u hajru. Dakle, nemoj nikome, nemoj nikome prenijeti ili kazati tajnu Allahovog poslanika. Šta li mu je povjerio Bog zna, nije to tajna neka prema njegovoj mogućnosti i njegovom dobu. <clears throat> Od Ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi u rivajetu imami Ahmeda da je rekao Bio sam dijete, trčao sam sa ostalom djecom, pa se okrenuo kad Allahu poslanik sallallahu za mene okrenut prema meni. Pa rekao u sebi nije došao Allahu poslanik ali sam ni zbog koga osim zbog meni. I onda kasnije mu reče idheb fed'u li Muavije. Reče mu idi i zovni mi Muaviju. a Moavija radijallahu anhu je bio pisar Allahovog poslanika ali sam. Pa reče Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma فَسَعَيْتُ فَأَتَيْتُ مُعَاوِيَ Pa sam potrčao i došao do Muavije فَقُلْتُ اَجِبْ نَبِيَ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam فَإِنَّهُ ala حَاجَ Odazovi se Allahovom poslaniku ali sam jer je u potrebi. Dakle vidimo jednostavno povjeravanje određenih obaveza, nekih dužnosti djeci da bi se kod njih izgradila, e, izgradio princip ličnosti i karaktera, da bi osjetilo da ima neku odgovornost i neku obavezu. I nesumnjivo da su ashabi bili na tome principu dok je Allah poslanik ali sad sam poslao u samu Ibni Ibni koga? Ibni Zejda. Poslao ga na čelu muslimanske vojske pred svoju smrt, a tada je on imao koliko? Nešto oko 17 godina. Dakle, 16, 17 godina tu imao. Dakle, jednostavno vidimo da su ta djeca bila ovim principima odgajana i obrazovana, tako da se nije čuditi tome. A danas, ne znamo, od 60 godina čovjeku teško da možeš povjeriti nešto. Što? Zato što od malih nogu nije učen tome. Nije učen tim principima. Država ga ubija, roditelji ga stucaju u zemlju, društvo, jednostavno nisi ni za šta. Lezi ljebu da te Dakle, ništa. Uči se ljenosti, tembeluku, ničemu, ni za šta nisi, slučajno došao na Dunjalu i slučajno da odeš njega. Ne. Pogrešna terbija, pogrešan odgoj, pogrešno shvatanje od malih nogu. Od još nekih pitanja s kojima ćemo završiti koji pozitivno utiču na <clears throat> odgoj karaktera i ličnosti kod djece jeste da ih učimo hrabrosti i odvažnosti onde gdje je potrebno. Hrabrosti i odvažnosti onde gdje je potrebno. Od toga je da ga privikavamo učimo, navikavamo na govorništvo. Dijete, kad ga dovedemo na hudbu, kad više puta pristuje tome, osjetit će se da i ono hoće da vas. Pa se popne onda napeć na radijator negdje, onda ljudi slušajte Allah I vazi malo i djeti. To se dešava. Osobito kad ga mi na to navikavamo. Dovedemo ga pred djecu, e sad ti njima reci to i to da im ispričaj. Osjetit će se jednostavno da je taj koji, koji kazuje i biva slušan i poslušan. Isto tako da obratimo pažnju na odijevanje dječje. Da ih ne odijevamo odjećom po kojoj su karakteristični nemuslimani. Odjećom u kojoj gleda gdje će sjest. Odjećom koju gleda da ne padne praška neka na nju. Nego jednom uobičajenom odjećom koja ga neće dovesti do kibura s jedne strane, oholosti, da, da se osjeti da je bolji od drugih zbog toga, zbog te odjeće, ili da se ne osjeti da je slabiji od drugih, da nije skroz dividus, dakle, zabačiti. Ista je situacija dakle sa, sa češljanjem, sa radnjama, određenim ponašanjem, hodom, sjedenjem i tako dalje. Isto tako da udaljimo djecu od života rasipnika, rasipništva. Kad jede nešto, da uzme onoliko koliko može pojesti. Da ne proba malo i da ostalo baci. To je, pored toga što je israf i što ćete biti pitani zato pogrešno učenje djece. Učenje da jednostavno se razbacuje, da ne osjeća Allahu blagodat, da ne puštuje to Allahovo davanje i tako dalje. Isto tako da dijete udaljavamo od ljenosti. Ljenost je velika bolest. I zato vi ćete stari naši kad vidi dijete da nešto s puta nogom sklanja, kaže nemoj pošto to, kaže to je zlog. Šta znači zlog Kaže nesreća znači. Ugur, turski je sreća, a ugursuz znači nesreća, suprotno tome. Bismillah, znate šta je bismillah? Bismile su znači nema bismile i tako dalje. Što nesreća? Zato što te to uči ljenosti. Ako ti budeš nogom to sklanjao se sagit, sutra neš ni nogom, sutra ćeš preko toga, a preko će to preko tebe. Dakle, nema, jednostavno su učeni tome, <clears throat> nema se ruke iza glave, ono što bi se reklo bezbrižno, bez ikakva, <clears throat> bez ikakve odgovornosti, tako je, ne. Kako se sjedi, kako se leži, kako se hoda, kako se e, ovaj sklanja s puta i tako dalje. Dakle, ovaj ljenost, zatim nerad, neodgovornost u poslu i tako dalje. Omer radijallahu je imao običaj da govori učite svoju djecu teškome životu. Jer nijemeti nisu stalni. Ove je blagodat koja Allah daje. Ne mora biti da će to stalno toga biti. Učite ih i težem životu. Nek se nauče težini života. Isto tako da svoju djecu klonimo društva, mjesta koji odvode ih sa pravoga puta. Dakle, mjesta koja su posebno određena. Tu je samo bilijar, to je samo ovo, ne smijeta da se dijete poigra određeni period vremena i tako dalje Ali ga navikavat na takva mjesta gdje osobito ima i munkera, nevaljaština, muzike, gdje ima pušenja, gdje ima psovke ili svakakvog govora i tako da to ni pošto nikome slučaj I nemojmo nekoga šetan da zavara da kaže pa dobro ne možemo sve haram. Estagfirullah, smo mi rekli da je sve haram. Ono što ne valja to jest haram. Makar se mnogima učinilo da je toga puno ali u moru onoga što ne valja, sigurno da ćeš vidjeti mnogo toga što ne valja. Da nam uzvišenje Allah te bareke taala olakša, pomogne i da nas učvrsti na tome putu. Amin. Rahman Rahim. Allahumma, bihamdik. šadu, la ilaha illa anta astaghfiruka wa